sene tekabül ediyor hasar bir gün olmak üzere yaklaşık işlenecek Allah'ın izniyle tevhid hakkında hmm, faydalar verir tevhidin mühimmatları kısmından faydalar verir tevhidin mühimmatları yani çünkü tevhidi meselelerde bazı tavsili meseleler var böyle ince dediğimiz ince noktalar var onun dışında onlar meselenin e, yani bizim meselemizin dışında değil mi tavsiye biz özellikle mühimmatlarından herkese öğrendiği yazılar olmak üzere mühimmatlarından faydalar verdik inşallah sorumlu faydalar e, ilmi faydalar önemli faydalar olacak inşallah mezmiş tezir yani diğer bir tabirle akide şimdi bizim mezmiş e, akide olunca şimdi bu zaten ehl-i sünnet alimlerinin adetlerindendir özellikle sonradan gelenler mesela ilk gelen alimlerde diyor sonradan gelen alimler mesela şey yapmışlar hmm herhangi gibi ilme gelince mesela o ilmin için işte akide, fıkıh, tevzik vesaire böyle yaran açıyorlar o kelimelerin ıslahı manasına açıyorlar, lügat manasına açıyorlar ee, ve böylece bu ıslah ile lügat manası arasındaki bağlantı varsa ne diyor o bağlantı onu anlatıyorlar sonra mesele ediyorlar neden? çünkü ee, meseleyi tasavvur etmek yani hükme varmak meseleyi tasavvur etmekten geçer bu mantıklı bir kaydır ama şer'i olan mantıki bir kaydır tamam şeriatın nefretmediği gratis kabul ettiği mantıklı bir kaydır mantık kitaplarında bunu görürsün el hükmü ala şey fer'un an tasavvur diye geçer bak çok önemli bu çok önemli el hükmü ala şey fer'un an tasavvur mesela diyelim ki sen bir şey hüküm vereceksin hüküm vermeden önce ne yapman lazım o meselenin ne olduğunu tasavvur etmen lazım ki on, e, ona göre hüküm verirsin bilmediğin bir şeye hüküm verebilir misin? veremezsin bu dinde de böyledir alimler buradan yolaşarak e, bir kalıp vermişler bize el hükmü aleşşey sarından tasavvur bir şey hüküm vermenin yolu o meseleyi tasavvur etmekten geçer tamam o meseleyi, o, o meseleyi de tasavvur etmek için o meselenin önce içerdiği kelimeler ve o kelimelerin delalet ettiği manalar o lafızların delalet ettiği manaların suç edilmesi anca anlaşılır mesela alimler yapmış, mesela imanı tarif ederler derler ki iman lügatta bu demek ıslahça hemen karşı tarafa ne verdi talebelere iman lügatta budur ıslahça budur hemen e, talebenin kafasında ne oldu mesele tasavvur edildi yani işlenecek olan mevzu tasavvur edildi işlenecek olan mevzu tasavvur edildikten sonra artık ne olacak bu e, artık içerine girilecek artık o içerindeki gerekli olan şeyler seçilecek o ayrı Ala kulli hal biz şimdi nasıl çıkıyoruz bizim bu mevzumuz tevhidin mühimmatlarından faydeler yani buradaki e, bir başka bir tabirle akidenin mühimmatlarından faydeler mevzumuz akide olunca diyoruz ki o zaman biz akide ne demek lügatta eslahda ne demek akide tamam Şimdi akide kelimesinin akide kelimesi akide bak ayın kabbal harfleri köküdür bunun el akdu denir ona tamam kökü akide kelimesinin kökü el akd Şimdi mesela dersler bu dersler olacak ki mesela Arapça bilmeyenler vesaire tamam mı dinleyecekler Onların anlayacağı bir dilden konuşacak olursak tabi olarak şöyle diyelim Mesela gitmişler Türkçe bir kelime bunun bir kökü vardır nedir gitmek değil mi veya işte e, adamlar bunun bir kökü vardır ne adam işte lar çoğul olarak gelmiş vesaire çoğul ifade eden bir laf tamam mı şimdi Arapçada da böyle akide kelimesi bir kelime başlı başına kendi başına bir kelime ama bu kelimenin bir kökü var o kök de aksdan alınmış akıda el aynu vel kafu vel dal aynu kaf dal harflerinden oluşmuş el aks bunun kökü bu tamam mı hiç İslam akidesi olmayan yokken de aks kelimesi vardı Araplar kullanıyordu Kur'an-ı Kerim'den önce de kullanıyordu o zaman bunun bir manası vardı Arapların önünde yani aks dediğim zaman Arap'ın gözünde bir mana tasavvur anlar bunu işte o manaya bir lügat manası diyelim tamam mı? Lügat manası diyorlar, sözlük manası veya diğer bir İşte diyoruz ki bu akada kökü yani akidenin kendisinden alındığı bu akada kökü ak kelimesi birçok manası var aslında çeşitli manaları var bunlardan en meşhurları mesela işte derler ki arrat ve şerat bu ak kelimesinin manalarından bir tanesi arrat ve şerat yani manaların nedir bu bağlamak muhkem yapmak sağlam yapmak işte bir şeyi kuvvetlendirmek bağla, bağlamak manasına gelir birinci manalarından bir tanesi o zaman neymiş Arvat ve şık Arvat ne bağlamak kuvvetlendirmek pekiştirmek manalarına gelir tamam mı kelimesi bu yine manalarından bir tanesi el-ahd derler alimler el demişler anlaşma vakıf kelimesinin manalarından bir tanesi de neymiş anlaşma mesela bir insan tutuyor karşı tarafla anlaşma yapıyor mesela kira anlaşması veya e, işte savaş anlaşması herhangi bir anlaşma tamam mı o anlaşma akit denir Türkçe'de biz konuyoruz akit kelimesini konuyoruz Akit diyoruz biz daha çok Değil mi? Akit diyoruz akit Anlaşma Yine aks kelimesinin manalarından bir tanesi de yani akidenin kendisinden alındığı aks kelimesinin manalarından bir tanesi de el-mulazime dövüşü alınmış yani işte e, bir şeye devam etmek bir şeye bir şey bir şey için lazım olmak manasında tamam mı lazım yine manalarından bir tanesi etki etkit pekiştirme kuvvetlendirme manasında tamam mı? o zaman aklın, aklın e, akl genelde bu dört e, mana üzerinde dönüp dolaşıyor tabi bunlardan başka da manaları var tamam ama bu dört mana üzerinde özellikle dönüp dolaşıyor bunları bir sayı tamam mı? şimdi bak madem ki takipte olarak istedin bu dersleri bunu bütün ezberleyeceksin değil mi? tamam mı? hepsini ezberleyeceksin bunları bak söylüyorum bunları hepsini tek tek ezberleyeceksin ve bunların e, bir de buna benzer diğer kelimelerin lügat manaları gözü, silahın manaları gözü ezberleyeceksin ezberlemediğin an dersi keserim söylüyorum tamam mı? anladın mı? birincisi errat yaşıyor ikincisi birincisi errat yaşıyor yani bağlamak ikincisi el yani sözleşmek anlaşmak ikincisi el mulazeme bir şeye devam etmek bir şeye lazım olmak gerekli olmak dördüncüsü et etkit tehdit etmek, pekiştirmek tamam mı? Şimdi mesela bunları Arap dilinde örnek verelim. Mesela aksı kullanmışlar ve bununla ak kelimesini bir Arap kullanmış ve bununla dört manasından bir tanesi olan neydi o dört manasından biri? Dört manasından bir tanesi olan e, manası dedik ya bu dört manası bu dört manasından bir tanesi bağlama şimdi bunu Arap dilinden örnek verelim Arap, Arap akit kelimesini kullanmış bu cümlede ve bununla din din, din, din nasıl bir din atarsın din kastetmiş onunla bir cümlede mesela Arap bazen der ki akabel hable der bak akit kelimesi hable de it demek akabel hable dediğin zaman yani ipe din attı ipi bağladı Arap, Arap e, Arapların cümle şahitlerinde mevcut tamam mı? işte e, fiil mazi yani e, fiil, şey, fiil müzati yapıyor tamam mı? Yani akadel hable dediğin zaman ne? E, ipe bir maksud. Yine ikinci manalarından bir tanesi ne dedik? Anlaşma sözleşme. sözleşme. Mesela e, mesela e, dersin ki bu kabile ile bu kabile arasında aks vardır dersin. Yani ne vardır? Anlaşma. Tamam mı? Dersin ki beyne hazir kabile ve fika aksın bu kabile ile bu kabile arasında açık vardır dersin yani ne anlaşma Arap bunu mesela bu şekilde ne yapar kullanır bunda e, yani akt vardır yani ne vardır ahd vardır anlaşma vardır mesela bu bu e, bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de de mevcut ya eyyühellezine aminu evhu bil ukudden Allah Kur'an'da bak ukud kelimesi akt kelimesini kullanır ne der Allah ya eyyühellezine aminu evhu bil ukud maide suresi 1. ayet ey iman edenler hukuklarımızı yerine getirin yani anlaşmalarımızı yerine getirin bak aks kelimesi kullanmış bunları ne kastedilmiş anlaşma yine üçüncü manası olan mülazeme deriz tamam mı? mülazeme lazım gelme bir şeye devam etmek lazım gelmek manasına gelen mülazeme deriz tamam mı? mesela dersin ki akabe kalbehu ala şey kalbini bir şeye aksetti yani ne? kalbini bir şeye lazımladı kalbin, kalbin, kalbinin olmazsa olmaz yani mesela bir, e, bir erkek e, e, tutar bir e, kıza aşık olur tamam mı bir kıza aşık olur Ama buna der ki akade, akade kalbehu ala şey bu kişi kalbini e, mesela der ki akade kalbehu ala hazil mer'a bu adam kalbini bu kadına aktarır yani lazımlaştırdı artık o kalbi, kalbinin bir lazım oldu yani olmazsa olmazı oldu tamam mı mesela hatta bu hadis şerifte de mevcut bak bu hadis-i şerifte de mevcut mesela Müslüm'de hadiste diyor ki Nebi Sısır'ın El hayru ma'hudun fi nevasihel hayru ila yevmin kıyame Cümlenin siyah sibakına baktığımız zaman bu cihat hatlarıyla alakalı diyor ki cihat atlarının alınlarına dökülen saçlarında kıyamete kadar hayır mahkud olmuştur yani hayır lazım olmuştur hayır zimlenmiştir manasında yani e, cihat atlarının alınlarındaki o taşlarında hayır lazımdır yani cihat, at, cihat atlarında hayır varmış bak burada da akış kelimesini kullanmış şimdi ve görüyor musunuz akış, akış kelimesinin ne kadar çok farklı farklı manaları var tamam yine ne dedik mesela akış kelimesinin manalarından bir tanesinde bir tehdit bir şeyi tehditleme pekiştirmek bu da dördüncü mana olarak vermiştir mesela kişi bir alışveriş yapar bir şeyde tamam mı alışveriş yapar sonra bu alışverişi kağıt üzerine döker mesela ev alır işte günümüzde evlenir kapı olur tamam mı mesela e, bu adam evi aldığı zaman tamam bu alışverişi der ki mesela akadar değil alışverişi aktardı yani ne yaptı tespitleştirdi kapıya dökerek tespitleştirdi mesela biz ikimiz Müslümanız birbirimize de güveniyoruz biz hiç kapıya bağlamadan da sen bana evi verebilirsin değil mi? resmi olarak konuşmuyorum mülkiyet olarak konuşuyorum verebilirsin değil mi bana? Ha. sen bana da ev verirsin ben de razı olurum hiç kapıya gitmemize gerek kalmaz resmiyetten bahsetmiyorum bak tekrarlıyorum tamam mı? E, böyle olabilir değil mi? Tamam bu normal bir alışveriştir ama sanki tutup bunu resmiyete dökersin veya bir yazıya dökersin mesela Allah'ın Kur'an'da dediği gibi yazın mesela bazı şeyleri yazıya dökersin Arap buna der ki ak kadar beyaz alışverişi ak dediler bu iki kişiler yani ne yaptılar? Çekiştirdiler, çekiştirdiler çünkü bunu yazıya döktüğün zaman şahsitler götürdüğün zaman vesaire ne yaptın bunun? alışverişi ne yaptın? Tehdit tamam mı? o zaman demek ki bak şimdi akide diyoruz şiir dediğimiz zaman bizim manamız, canlının manaya bak, saygımız yok manaya bak. Ne alaka var dersin değil mi normalde? Halbuki dili değille tam bir alaka içerisinde şey Neden? Bunu ancak şu şekilde anlayabiliriz. Akide kelimesinin ıslahı manasını söyledikten sonra ki söyleyeceğim, söyleyeceğim birazdan ıslahı manasıyla lügat manası arasındaki farkı e, farkı diyorum lügat manası arasındaki bağlantıyı anlayacağız şimdi akide akide kelimesinin manasını ıslah şey e, lügat manasını bu şekilde anladıktan sonra diyoruz ki akide kelimesinin ıslah manası şimdi el-ilmu indallah ilim Allah'ın katında akide, akidenin ıslahı manasının üzerinde çok durmaya hiçbir gerek yok demek bir şey de söylemek pek böyle hoş değil aslında tamam mı ee, bunun ilmi tafsiratı ileride gelecek o yüzden kafa bir mana veriyoruz Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin ee, bizden inan, inan, inanmayı, inanmamızı istediği şeylere kalbini bağlayarak inanmak akidedir mesela Allah melekleri inanmamızı istedi değil mi? Cibril hadisinde ve Resullere kitaplara bunları istiyor mu? Senin de bunlara inanman ve kalbi onlara bağlamanın ismini akidedir tamam bu kadar Şimdi durum böyle olunca bak şimdi Durum böyle olunca akidenin ıslahı manasıyla lügat manası arasında ne gibi bir bağlantı var? Çok bağlantı var. Tamamıyla hemen hemen yüzde yüz mutabık diyebiliriz. Akide ile ıslah manası arasında ne gibi bir bağlantı var? Şimdi bak sayalım şimdi lügat manası lügat manalarını saydığımız dört tanesini mesela bağlamak dedik anlaşmak dedik değil mi ee, işte lazımlaştırmak ve pekiştirmek dört tane manalar şimdi şimdi akidenin akidenin İslam akidesinden bir mesele mesela diyelim ki meleklerin varlığına inanmak tamam mı? Şimdi sen buna inandığın zaman buna ne diyoruz? İslam'a akide Şimdi baktığın zaman bu meleklere inanan insan kalbinin ne yaptı? O mevzuya bağladı. Duymaktı. Bak o zaman birinci manası tamam. Çünkü ne yaptı sanki Allah'la ne yaptı? Bir anlaşma yaptı tabiri caizse. Yani ne manada? Ne manada? Allah'la bir anlaşma yaptı. Ne manada? Yani ben buna inanıyorum. Allah bizden ne almıştı kalbi belada? Akit almıştı zaten anlaşma. Ben senin Rabbini değil miyim? Evet sen bizim Rabbimizsin. Biz buna inanıyoruz. Tamam mı? Ha bak ikinci manası anlaşma da bunun içinde sonra mülazeme lazım kalma meleklere biz inandığımız zaman ne yapıyoruz o bizim akidemizin inancımızın olmazsa olmazı oluyor bir lazım oluyor tamam mı yine tetikleme sen kalbini ona bağladığın zaman kalp, kalpte aslında ne vardır tetikleme vardır sağlamlık vardır çünkü bazen kişi biriyle inan, biriyle inandığını söyler ama kalbinde şüphe duyabilir belki tamam mı ama kalben hakikaten iman eden bir insanda ne vardır? Tevkik olayı vardır bak gördün mü dört manasıyla nasıl birbiriyle bağlantılı o yüzden Araplar demişler ki bak şimdi Araplar demişler ki şimdi akide manasına baktığında Kur'an sünnette akide madde olarak yok şey akide lafız olarak yok Kur'an'da sünnette gelmemiş Allahu alem yani e, bildiğimiz kadarıyla tamam mı ne Kur'an'da ne de sünnette akide lafı lafız olarak gelmemiştir akide lafını ne? lafız olarak gelmemiş her ne kadar maddesi kötü gelmişse de kötü gelmişse, bak Kur'an'dan demin örnek verdik ey iman edenler hukuklarınızı yerinize getirin yani anlaşmalarınızı kötü gelmiştir akade kötü ama akide lafı olarak gelmemiştir Kur'an şimdi ama ne zaman ki Allah bizden inanılması gereken şeyleri indiriyor Araplar bunu ne isim veriyor bakıyorlar ki inanılması gereken şeye verilecek en güzel isim akidedir çünkü akidenin o kadar güzel manaları var ki tamam mı tam böyle inanılması gereken gereken şeylerle örtüşen bir şey tamam mı çünkü bakıyorlar diyorlar ki biz buna ne isim verelim şimdi Allah bizden bazı şeylere inanmamızı istiyor buna ne isim verelim diyorlar ki aa mesela şimdi sallıyorum tamam mı yani onların mantığıyla diyorlar ki ya şu akideye baktığımızda ne kadar güzel içinde bir sürü mana var şimdi akide kelimesinin manalarından bir tanesi bağlamak e, insan bir şeye inandığı zaman kalbini bağlamış oluyor akidenin manalarından bir tanesi anlaşmak e, insan Allah'la anlaşmış oluyor insan e, tabiri caizse akidenin manalarından bir tanesi lazım kılmak e, bir insan bir şeye inandığı zaman onu lazımlaştırıyor kalbine kalbinin olmazsa olmadığı yapıyor yine akidenin manalarından bir tanesi tevkif bir insan bir şeye inandığı zaman kalbiyle onu pekiştirmiş oluyor tamam mı? O yüzden tutmuşlar bu olaya akide vermişler demişler ki İslam akidesi yani İslam dini yani İslam anlaşması yani İslam lazımlığı yani İslam tehdidi vesaire tamam mı? bunların hepsini anladık inşallah ve bunların hepsine kimine e, sünnetten kimine Kur'an'dan kimine de Arap dili edebiyatından Arapların cümlelerinden bunların hepsine de bu dört manada tekrar eder inşallah tamam mı? Islahi manasını da ee, anlattık ve ıslahla şimdi ıslahla yuvayı manası arasındaki bağlantıyı geçiyoruz tamam mı? Burası anlaşılıyor inşallah şimdi bak dikkat edin bizim dersimizin e, şeyine de geçiyoruz tevhidin tevhidin mühimmatlarından faydalar serisi birinci dersimiz tamam mı? tevhidin mühimmatlarından faydalar o yüzden dikkat et bazı mevzularda daldan dala atacağız yani bunu aslında daldan dala atlamak değil çünkü bu tevhidin müzimmatlarından faideler olduğu için dersin herhangi bir yerinde e, bir fayda seçip verebiliriz tamam mı? bir fayda seçip verebiliriz bu da normal çünkü mesela izlediğimiz usul da bunu gerektiriyor tamam mı? şimdi o yüzden şöyle bir e, bak başlığı veya konu başlığı olarak şöyle bir şey anlatabiliriz bak şimdi şimdi İslam akıbeti öyle değil mi? şimdi dikkat et İslam akidesi İslam akidesi Biliyorsun Peki şöyle bir başlık atsak İslam akidesi dışında alimler bunu ne, ne tür isimler vermişler Mesela bu inanılması gereken şeylere biz ne dedik? Akide dedik İslam akidesi dedik Peki buna, bunun başka isimleri var mı? Alimler buna başka isim vermişler mi? Vermişlerse hangi münasebetle vermişler? Değil mi? Mesela İslam akidesine neden akide ismini verdiklerinin münasebetini söyledik. Akide kelimesinin manasından kaynaklanıyor. Peki bu olaya Allah'ın bizden inanması gereken şeylere yani bu olaya akidenin dışında başka bir isim vermişler mi? Alimler vermişler çok peki neden vermişler bu isim vermişler tamam mı şimdi diyoruz ki e, ha e, şimdi subhanallah aklıma bir şey geldi burası önemli buraya atlamam lazım şimdi bunu, benim söylediğim konu başlıyor olarak aklımda oraya geleceğiz ama ondan önce şurası var Şimdi biz dedik ki alimler buna akide vermiş tamam mı? İslam akidesi ismini vermiş yani akide kelimesini kullanmışlar Şimdi madem ki akide kelimesini kullanmışlar bunu bunu da selef kullanmış ama kim bu selef? Kim kullanmış? Bunu ispatlamamız lazım bunu da anlatmamız lazım ve dikkat edileceğim malumatlar kolay kolay her yerde bulunmaz önemli malumatlar bunlar tamam mı? bunlar önemli malumatlar düşün şimdi kim vereceğiz Allah'ın izniyle diyeceğiz bu isim İslam'da akide ismini ilk kullanan ilk veren insanlar arasında ilk veren insan olarak Allah Allah'u alem belki ondan önce yaşamış birileri vermiştir bizim ulaşamadığımız ama ulaştığımız kadarıyla malumat edindiğimiz kadarıyla ilk bu ismi veren yani bu mustalahı akide mustalahını kullanan ehli sünnet selef alimlerin Ebu Hatim Razi bunu ilk kullanan kim? Ebu Hatim Razi akide ismini akide kelimesini ilk kullanan Ebu Hatim Razi 327'de vefat ediyor kendisi 327 ve Allahu Alem ilim Allah'ın katında İslam akidesi akide müstalahını ilk müstalahlaştıran müstalah olarak kullanılan alim İslam'da Ebu Hatim Razi 327'de vefat ediyor ve kitap yazıyor ve kitabın sünne isimden biri aslı sünne ve itikadı din bak itikad aslında itikad aynı şey aslı sünne ve itikadı din bu isimden biri kitabın ondan önce hiç kitap yazan olmamış mı akideyle ilgili olmuş ama bu ismi ilk kullanan bu akide aslında akide musalahına tamam Ebu Hatim'i var sonra onu e, işte Ebu Bekir el-İsmail'i selef alimlerimizden takip etmiş o da kendisi 370 lira da fark ediyor bak dikkat et aralarında çok bir fark yok şu anda tamam mı? Ee, ve o da kendisi de kitap yazıyor diyor ki itikad e, immetil e, hadis diye kitap yazıyor bak itikad hadis alim, hadis imamlarının itikadı diye isimlendiriyor kitabını tamam mı? bu da çok önemli faydalarından bir sonra ona, ona kim tabi oluyor? meşhur İmam Lalekai İmam Lalekai'nin tam ismi yani tam derken meşhur ismi Ebu Kasım Lalekai Ebu Kasım Ebu Kasım Laleka İmam Laleka meşhur alimlerimizden bir muhaddistir hatta onun tercümesinde mesela bazı alimler onun hafız olduğunu vesaire söylüyorlar tamam mı? büyük hadis alimlerindendir ee, bu da kendisi 418'de vefat ediyor İmam Laleka'yı kitabını şöyle isimlendiriyor ki Şerhu usulü itikadi ehli sünnet vel cemaat Ehli sünnet vel cemaatin itikadının usulünün şerhi Bak itikad isimleri veriyor tamam mı? Ee, ondan sonra Ebu Osman'ın Sabun yine Ebu Osman'ın Sabun meşhur alimlerimizden 449'da vefat ediyor kitabını ne isimlendiriyor? Akidet-i Şeref ve Ashab-ı Hadis Hadis Eshabı ve Şeref Akidesi Yani Şeref ve Hadis Eshabının Akidesi diye isimlendiriyor şey kitabını Yine Ebu Bekir el-Beyhaki, İmam Beyhaki meşhur İmam Beyhaki, Ebu Bekir el-Beyhaki 458'de vefat ediyor kitabını nasıl isimlendiriyor? İşte bu İmam Beyhazı'da 458'den ödük esasında kitabını etika, el etikadu ala mezhebi selef ehli sünnet ve cemaat diye isimlendiriyor tamam mı? yani e, e, e ehli sünnet ve cemaat e, e, yani ehli sünnet ve cemaat ve selef mezhebinin itihadı şekilde isimlendiriyor tamam mı? bu da kitabı aynı şekilde e, İmam El-Asbahani işte 535'te vefat ediyor kitabın isimden biri el hunca fi beyan i muhacca ve şer akide ehl-sünnet diyor o zaman e, yani o zaman baktığın zaman e, bunu selef alimlerimiz kullanmışlar ve bu selef alimlerimiz mutakip selef şey mutakabbil selef alimlerimiz yani e, eski selef alimlerimiz tamam bunu kullanmışlar aralarında mutakiller var vesaire bunu kullanmışlar ve bunu mutalahlaştırmışlar tamam mı bu akideyi şimdi benim Söyle söyle şey, Söyle şey. söyle Tamam ee, Değil bak şimdi hayırmış şey. Hangi taraflar dışında konular olmuş Mevzu o değil Mevzu bunu ilk musalahlaştıran kimler Ve hangi tarihler öğrenmişler Yoksa baktığın zaman günümüzde bile hala yaşayan Şöyle veya sebep şey insanlar Bunlar da artık bunu e, Yani inanılması gereken mevzuları açıklıyorlar Bunlar bir sorun yok Tamam mı? mevzu bunu sadece selef kullanmış mı kullanmamış mı değil tamam mı? şimdi biz selef akidesi okuyoruz öyle sünnet akidesi okuyoruz bizi ilgilendiren mevzuları alıyoruz işliyoruz tamam nasıl bunu tabii ki selef dışında ee, işleyenler yani e, selef dışında bunu kullananlar olmuş ama İslam'da ilk bunu kullananlar selef alimlerimiz ve bunu salahlaştırmışlar tamam Allah'ın dostum şimdi benim verdiğim başlıktan devam ediyoruz dedik ki bak şimdi İslam akidesine akidesi hakkında kullanılan isimlerden bir tanesi akidedir bunu işledik peki başka isim kullanılmış mı kullanılmış tevhid demişler mesela mesela İslam akidesine ne demişler tevhid demişler İslam akidesine tevhid isim vermişler şimdi Allah kitabını indirmiş Resulü sünnetini beyan etmiş tamam mı ve inan, inanmamızı istediği bazı şeyler bize demiş. alimler buna akide demişler tamam mı ama sadece akide mi demişler yok akide, e, farklı isimler de vermişler bu isimlerden ikincisi de tevhid tamam mı tevhid ismi vermişler o zaman diyor ki inanılması gereken şeylerin isimlerinden bir ikincisi ne? Tevhid Şimdi tevhid vahhede vahhede tevhiden'den almıştır vahhede bunun aslı tevhid kelimesi tamam mı? E, aslı vahhededir tamam mı? vahhededir vahhede bir şeyi tek kılmak mesela dersin izâ esradehu ve cealehu vahiden vahhede dersin bir şeyi tek kıldığın zaman mesela dersin ki e, bu eve sadece Ömer girdi Ömer'i bu eve girmekte ne yaptın tezledim o zaman sen bu evet, Ömer'i ne yaptın tezledim Allah'tan gayrısını bir şey teyit edebilir misin? Evet edersin ancak bu şartla Allah'a falan şeyler dışında tevhid demek bir sözlük manası dini manayla bir alakası yok tamam onu ondan bahsetmiş tevhid o zaman birleşir şimdi ben desem ki örnek mesela bana bak geçelim şimdi bir insan dedi ki bu odaya girdi mesela kim girdi Muhammed girdi sonra dedim ki ee, sen gittin dedin ki Muhammed bu odaya girdi sonra ee, tamam dedim ki Muhammed bu odaya girdi az önce birisi giriyor isim Muhammed sen diyorsun ki Muhammed odaya girdi tamam mı sen şimdi Muhammed'e Muhammed odaya, odaya girdi cümlesini kullanırken Muhammed'in bu odaya girmesinde Muhammed'i dinledin mi? Dinlemedin Neden? Çünkü senin Muhammed girdi demen Muhammed'den başkası girmedi manasına gelmez Tamam Yani sen, sen demedin ki sadece Muhammed girdi Muhammed girdi dedin sus da belki Muhammed'den önce 10 dakika önce birisi girmişti Tamam Senin bu cümlenden e, e ispatlama nesi yok Tamam mı? Yani Muhammed'in girmesi hapsetmedim o zaman bunu tezliklenmiyor ama cümleni şu şekilde kullansaydım bu odaya sadece Muhammed girdi o zaman bu odaya girişte Muhammed'i belirlemiş oldum o zaman tezlikte ispat ve nefil lazımdır tezlikte bir şeyin tezlik olması için iki şeyi barındırması lazım iki rükmü vardır tezlikin ispat ve nefil eğer ispat varsa nefil yoksa tezlik değildir nefil varsa ispat yoksa tezlik değildir bilakis şirktir mesela dedim ki bak şimdi Türkçe cümle olarak veriyorum deriz ki bu odaya Ahmet girdi şimdi Ahmet'in girişi şu cümlesinde yani Ahmet bu odaya girdi cümlesinde ispat var mı? girme ile alakalı var ne yapıyorsun girme olayını Ahmet hakkında ispat ediyorsun ama nefi var mı? nefi yok yani Ahmet'ten başkası girmedi şeklinde bir nefi yok o zaman burada Ahmet'in girişinde ispat var ama nefi yok mesela Allah Azze ve Celle e, hakkında bunu söylediğimiz zaman desen ki Allah ilah Allah'ı ilah olmada e, Allah'ın Allah'ı ilah yani Allah'a ilah vasfını vermende Allah'ı ilah olarak e, zikretmende itaat yaptın mı? Evet yaptım evet Allah ama Allah'ı burada bildirdin mi? Yok yani senin Allah ilahtır demen Allah'tan başka ilahtır yoktur manasına gelmez ama deseydin ki sadece Allah ilahtır ne yaptın bak hem ispat var hem nefi var ilahın Allah Allah hakkında oluşunu ispatladın ve Allah'tan başkasının ilahlığını reddettin hak olan ilahlığını ne yaptın? hak olan ilahlığını özellikle vurguluyor reddettin aynı bu Muhammed'in giriş olayında da böyle desen ki Muhammed birdi ispatladı Muhammed'in gelişini ama buna tevhid denmez çünkü nesil yok çünkü bir şey şöyle düşünebilir belki 5 hakkında bir şey görmüştür ama desen ki bu odaya sadece Muhammed girdi veya bu odaya Muhammed'den başkası girmedi ne oldu? Muhammed'e girişi ispatladın ve başkasının girmesini ne yaptın? Nefrettin işte bu da tevhid o zaman tevhid kelimesi dillemek bir şey kırıkılmak herhangi bir olayda kırıkılmak bu dünyalı olayda olsun dünya olayda olsun da tamam mı? mesela İbn Faris e, büyük lügat alimlerimizden İbn Faris çok meşhurdur tamam mı? İbn Faris diyor ki mesela el vavu vel ha'u vel dal وحدة kelimesi sayısız vahadeden almış ya bu vahade kelimesi hangi asardan oluşuyor vav el ha ve dal el vav ve ha ve dal tamam mı vav ha ve dal harflerinden oluşuyor şimdi bu vav ve ha ve dal, dal harfleri diyor ki İbn Faris bunların bir araya gelişi halini söylüyor diyor ki aklın vahidin bir, bir asıldır yedullu alel infirat tek tümeye beraber tevhid kelimesini anlatacağım vav, ha, dal harfleri bir asla delalet eder. O akıda neymiş? El-İntirat. Tek kılma. Tamam mı? Tek kılma. Ondan sonra zaten e, işte şiir veriyor. Önemli değil. Ya, e, ya vahidel urbillezil mafil enamine fenafil vesaire. Bu önemli değil. Ala kulli hal tevhid Arap dil edebiyatında bir şey tek kılma. Tamam mı? bir şey olsun peki ıslahta ne dinin manası ne? İfradullahi azze ve celle bime yaklaşır özellikle bunu ezberle düşüneceksin tamam mı? İfradullahi azze ve celle bina yahtassı bihi Allah azze ve celle'yi kendisine has olan şeyde dinlemek tamam peki nedir Allah'a has olan şeyler? şerif diyor, ilizmet diyor Allah biliyor, biliyor, itifat bunlar Allah'a hasır. E şimdi bunların e, açılımları, bunların manaları ileride gelecek. Ama tevhid genel olarak bir insan sanatçı ki tevhid nedir? Yetici ifradullahi azze ve celle buna yaklaşılmış. Ya çeşitli lafızlar kullanmışlar. Bazı anlar demişler ifradullahi bima teferrada bihi ve bima emara en yufrada bihi. Aynı hepsinin e, lafızlar farklı mana aynı. Yani Allah'a kendisini hat olan şeyde Allah'ı birlemek. Bir sana der ki Allah'a hak olan şey nedir o zaman anlatırsın o ayrı tamam mı? öyle işte bu bu diyor öyle diyor burada Allah'a dinlemiş ala kulli hal durum böyle anlaşıldı mı? şimdi bak dikkat et İslam'ın olması gereken şeylerinden bir tanesinin ismi neydi akide ikincisi ne dedi tevhid ikisinde lügat ve ıslahı manalarını anlattık tamam mı? lügat ve ıslahı manalarını anlattıktan sonra diyoruz ki peki akide ile akide ile tevhid arasında fark var mı? hayır değil mi? akide ile tevhid tamam ben yanlış anladım akide ile tevhid arasında fark var mı? Varsa nedir bu fark? Şimdi dikkat edersen inanılması gereken şeyler hakkında alimler hangi şeyi düşündü vermişler tevhid dediğin zaman inanılması gereken şeyler gelir aklıma bir de akide isim vermişler akide dediğin zaman da inanılması gereken şeyler bilmem inanılması gereken şeyler gelir aklıma bunun böyle olunca alimler yani min babil ilim diyorlar yani ilim babından tamam mı ortaya dökmek için istemişler bunları mesela bazıları demişler ki tevhidle akide arasında fark var mı varsa nedir bu fark bunu anlatmışlar ha, biz yok şey, ufak tefek farklar var akideyle tamam mı ufak tefek farklar var e, ancak e, bu farklar e, tesiri bir fark değildir tamam mı mutabakat veya telazim baklarıdır lazım baklarından e, ne demek e, gelecek inşallah bak şöyle yapabiliriz nedir bu fark çok ince ilmi şimdi bakın bir de bu aradığımız farkı anlatmamız var ya anlatmamızın çok güzel e, bir konusu var ne manada bu sadece arasındaki farkı anlamakla kalmayacak bir usul öğrenmiş olacak tamam mı bir usul öğrenmiş olacağız bu usul e, bu mevzunun dışındaki bazı mevzularda da işimize yarayacak semeresini, semeresi olacak usullerden bir tanesidir ve bu mesela e, ilim baklarının çeşitli noktalarında bize yardım olacak usullerden bir tanesidir bu farkı anlattık şimdi burası önemli akide ve tevhid arasında farklı ne var bak şimdi tevhid dedi ki tevhid dikkat et tevhidin ıslahı manası tabi dini olarak dini terim olarak arasında farklı onu anlatmaya çalışacağız Şimdi dikkat edecek olursak tevhidin ıslahı manasını yaptığımızda ne dedik? İfradullahi azze ve cel bina yahtassu bihi Allah azze ve celle'yi kendisine has olan şeylerde birlemez Şimdi Ne dedim ben? İçerisine bak bak ki tevhidin ıslahı manasını dikkat edecek olursak Tevhid neydi? Allah azze ve celle'yi kendisine has olan şeylerde birlemez ee, e, has olan şeyde birlemek dikkat ettiğin zaman tevhid genelde bak şimdi tevhid neyle alakalı silahın manasına bakın neyle alakalıymış Allah Azze ve Celle'nin kendisiyle alakalı tamam mı ama akide daha genel akide daha genel tamam mı o yüzden diyoruz ki bak akideye baktığınız zaman sadece Allah Azze ve Celle ile alakalı bir mesela içine meleklere inanmak geliyor kitaplara inanmak geliyor tamam mı Kur'an'da bildirilen işte nizam ahiret günü vesaire tamam mı ee, e, geçmiş peygamberlerin kıssaları tamam mı vesaire vesaire vesaire tamam mı hepsi neye giriyor akide müstalahının akide çerçevesinin içine dahil bulmuş akide zaman bütün bu manalara aklı geliyor ama tevhidi tarif ettiğimizde biz Allah Azze ve Celle'ye hakkıdır o yüzden diyoruz ki bak akide hem Allah Azze ve Celle ile alakalı mevzuları kapsar hem de Allah Azze ve Celle'nin zatı dışındaki mevzuları da kapsar çünkü sen akidede dediğin zaman Allah hakkında inanmak şeyler inanması gereken şeyler içinde değil mi? Melekler, melekler hakkındaki şeyler içinde, kitaplar hakkındaki, peygamber hakkındaki şeyler içinde. Tamam mı? O zaman der ki akide hem Allah Azze ve Celle hakkındaki ilmin hem de ziyadesini kapsar. Yani ziyadesinden kasıt Allah Azze ve Celle dışındaki diğer inanması gereken mevzuları kapsar. Tamam mı? İşte melekler, e, meleklerin amelleri, Resuller, Resullerin risaletleri, tamam mı? Semavi kitaplar, ahiret günü, ahiret gününde olacak şeyler, kazalar kadar, tamam mı? Ondan sonra imamet, ondan sonra sahabe tamam mı? ondan sonra hatta Müslümanların diğer farkalara, fırkalara karşı durulması gereken konu bunlar da hepsi ne içine giriyor? akidenin buraya kadar anlattıktan sonra şey şimdi çok önemli bir nokta söyleyeceğim burası çok önemli hani dedim ya bir usul vereceğim o usulü e, başka yerlerde e, işine yarayacak o usulü başka yerlerde kullanabilirsin o usul şu burada şimdi dedik ya akide ve tevhid o zaman madem ki tevhid Allah Azze ve Celle'nin zatıyla alakalı akide daha genel o zaman diyor ki tevhid mevzusu akide mevzularından bir cildir tamam burası çok önemli dedi ki tevhid şey akide tevhidden daha genel akide tevhidden genel olduğu an yeni bir mevzu ortaya ne oluyor tersinden bakıyorsun demek ki tevhid mevzusu akide mevzularından bir dizi içeriyor şey. neden çünkü akide mevzusunun bir türlü dizi var Allah'a inanmak, öğretmeye inanmak, kitaplara inanmak tevhid bu dizilerden hangisi? Allah'a inanmak tamam mı? yani Allah Azze ve Celle'nin zatıyla daha çok biz alakalı değil mi? yani Allah Azze ve Celle ile daha çok alakalı o zaman diyoruz ki akidenin bir sürü dizileri var tevhid ne? bu dizilerden sadece bir tanesini kapsıyor şimdi birazdan gelecek ki bazı alimler gelmiş geçmişte bütün bu İslam'da inanılması gereken her şeyin ortak isimlere tevhid demişler halbuki tevhid bütün bu isimleri kapsamıyor sadece Allah'a bölgelerinin zatıyla alakalı nasıl olur da bazı alimler İslam akidesinin geneline tevhid için demişler ve bu tevhidle bütün genel akideyi kapsamışlar birazdan gelecek çünkü bak şimdi burası çok önemli yine o gücü kullarından bir tanesini yapıyorum ve tekrarlıyorum diyorum ki bak akide çok genel bir mevzu ve İslam'da inanılması gereken bütün güzleri içeriyor tevhid ise akideye göre akidenin sadece bir cüzü olmuş olur o cüz hangisi Allah Azze ve Celle ile alakalı olan cüz şimdi o zaman akideye tabir varsa bir kül diyelim külli bir şey diyelim tevhid de bu külden sadece bir cüz ama gel diyor ki koskoca bu külle yani küllü bu akideye tutmuşlar tevhid demişler yani küçük bir cüz vardı ya tevhid demişler ve bu tevhidle bütün akideyi kastetmişler yani nasıl cüz zikredilip de küllün ismini vermiş bu alimler çünkü sen karşı tarafa tevhid değil. bütün İslam akıdesini zikrettiğin zaman karşı tarafın zihninde şöyle bir şey canlandırıyor. Tevhid sadece Allah'a inanmaktır ama akide bütün mevzuları kapsıyor. Nasıl bazı alimler gelmişse bu akideye tevhid demişler ve de bütün akideyi kapsatmışlar. Birazdan gelecek mesela İmam Bukhari kitabı tevhid e, kitabı açmış e, sahibinde. Ve içine baktığım zaman sadece Allah Azze ve Celle ile alakalı değil, bir sürü alakalı ne yapmış? kitabı yükletmiş ama tevhid kitabı demiş ona şimdi Kur'an içinde kitap var her kitabın altında bazı başlıkları var işte e, namaz kitabı, abdest kitabı değil mi? oruç kitabı, haç kitabı, zekat kitabı ve demiş ki tevhid kitabı Sahih Bukhari'nin içinde Bak görüyorsun İmam Bukhari ne yapmış? Tevhid kitabı demiş ama İmam Bukhari sadece tevhidden Allah Azze ve Celle'nin kendisiyle alakalı mevzuları kastetmiyor. Bak hadislerini bir sürü mevzu içine almış. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü mevzu içine almış ama buna tutmuş İmam Bukhari tevhid isimlenmiş. Ama bu tevhid hani açık akideden bir cüzdü nasıl bu küçük bir cüzle gizlilik edip de köyün içinde almış şimdi. Şimdi bak ince bir nokta var ve e, tabiri caizse mükemmel bir cümleyle e, bir tarif yapıyorlar aynı bu çok önemli şimdi bak öncelikle şunu söyleyelim bazen bir düz zikredilir yani bir şey küllü bir değer vardır o değerin bir sürü düzleri vardır tamam mı o değerin bir sürü neyi vardır düzleri vardır ama o düzlerden bir tanesi şimdi e, sosyal yaşantımızdan örnek verelim bak şimdi tabi biraz düşündürür belki ince bir nokta olduğu için bazen değerli bir oluşum vardır tamam mı hayatta değerli bir şey vardır ve o şeyin bir sürü gücü vardır bir sürü parçaları vardır tamam mı ama gel gör ki bazen o parçaların bir tanesi hayati önem taşır veya çok çok önemlidir diğer cüzlere göre buna binaen yani o cüzün önemine binaen bazen sadece o, o cüz yükledilip bütün kastedilmiştir mesela e, yani aklıma geliyor belki biraz uç bir örnek olur ama e, yanlış bir örnek olduğunu zannetmiyorum mesela anne oğluna der ki bak şimdi anne oğluna der ki oğlum bu yemeği sana kendi ellerimle yaptım şimdi anne bunu kendi elleriyle mi yapıyor Yoksa hakikaten alminin bütün zatı bunda bir etken mi? Yemeği e, getirmede bir etkendir. Ha? Etken değil mi? Çünkü e, anne o yemeği nasıl yapacak? Beyni, beyni devreye giriyor o yemeği yaparken. Gözleri devreye giriyor o yemeği yaparken değil mi? Gerekirse kadına bakıyor değil mi? Dibi devreye giriyor yemeği güzelleştirirken acaba sunumlu mu oldu tatlı oldu neyse abi hani. ayaklarıyla vuruyor mutfak şimdi. tamam mı? düşüncesini kullanıyor ve bütün bedeniyle var anne yani işte iki eli kopmuş da el kendi kendine bir şeyler yapıyor böyle hareket ediyor değil anne bir bütünle onu yapmış ama anne ne der o yemeğe sana ellerimle yaptım yani anne aslında bu, burada ne demek istiyor yani ben kendim yapmıyorum sana bunları tamam mı bu normal bizim sosyal yaşantımızda da kullandığımız, kullandığımız cümlelerdendir bunda bir sorun yok tamam mı o yüzden bazen bir bütün vardır bak şimdi anne bir bütündür vücut olarak annede baş vardır kafa vardır değil mi ayaklar vardır vücut vardır vesaire kaş var göz var bir sürü e, cüzlerden oluşuyor değil mi anne ama yemeği yapma olayında yemeği meydana getirme olayında anne bunun uzuvlarından en etken uzuv hangisi? El. Bunun böyle olunca ama bu el bak şimdi bu el bu bedene külli olan bu, be, bu bedene göre ne bu sadece bir cüzdür ama anne cüzü yüklederek kendi zatını kasteder anne cüzü yüklederek kendi kastını, zatını kasteder neden? çünkü en önemli e, yemek yapmada en önemli faktör etken uzuvlar arasında eldir o yüzden bazen el yükle, yani el, anne el yükletmiştir neden kastetmiştir o yüzden e, bu bütün hayat şimdi dinde de böyle sosyal yaşantımızda da böyle bazen bir şeyin bir sürü cüzleri vardır o cüzden en önemli şey bir türlünün bir sürü cüzleri vardır o cüzler içinde en önemli olan şey zikredilir ve onunla kül kastedilir tamam mı? böyle anladık burası çok önemli o yüzden alimler diyor ki bak inne tesmiyetel akideti bir tevhid bu cümleye ezberleyeceksin çünkü bu cümle sana birçok şeyler birçok yerde faydalı olacak Mesela Nebi Sefan ne diyor bak şimdi el, e, Sünnetten de örnek verir El haccı arafa Hac arafattır ya, Hac sadece arafat mı? Ha? Hacın içinde mina yok mu? Hacın içinde tavaf yok mu? He, hacın, hacın içinde Safa, Safa Merve arasında yürümek yok mu? İran bilmek yok mu? Saçları kısaltmak yok, yok mu? Hanımınla ilişkiye girmek yok mu? Saç atmak e, yok mu? Ama gel görsün Nebi Sasan diyor ki El Haccı Arafa, Hac Arafat'tır Diyor o zaman bir insan tek başına sadece Arafa'da çıksın bütün her şeyi iptal etsin Hac Arafa'da Bakın ne yüzünden el hacca Arafat Çünkü Arafat haccın cüzleri arasında en şerefli cüzdür O yüzden bazen külli bir değerin bir sürü cüzleri vardır Tamam mı? Külli bir değerin bir sürü cüzleri vardır Ama o en önemli cüzdür en önemli cüzden şey e, o en önemli cüz zikredilerek hüküm kastedilmiştir başka bir örnek Allah Kur'an'da ne diyor sizin başınıza gelen elleriniz ve dolayıdır çünkü bir insan herhangi bir kötülük yaptığı zaman veya herhangi bir fuhşiyat işlediği zaman veya herhangi bir şey yaptığı zaman kötü bir şey bunu sadece elle yapar? Mesela bir insan diyelim ki ee, bir yerden bir yere gitti zina için mesela örnek zina için bir yerden bir yere gitti insan ayağıyla gitti ve diyelim ki mesela önemli şey, mesela kolları da yok bu adamın iki kolu da sakat bu adam ayağıyla gitti cinaya bu adam bu ayetin dahilinde içinde midir yoksa bu ayetin dışında mıdır? E bir cüretin sana olur ya Allah Kur'an'ı diyor ki sizin başınıza gelen ellerinizle yaptığınızdan sen peşindeyim çünkü aslen bir şey yapmakta en önemli faktör etken nedir? Eldir genel olarak daha çok tamam mı? daha çok eldir oraya gidin, orası ayrı Tamam da ayrı bir Oraya şimdi sıfat kısmına gir Oraya gidin. oraya gir Şimdi bak Allah Azze ve Celle burada cüz kastetmiştir ama tüm Yani cüz yükselmiştir ama tüm kastetmiştir ama cüzün ispatıyla beraber yani Allah sizin başınıza gelen ellerinizle yaptıklarınızda değil yani sizin başınıza gelen yaptıklarınızdan dolayıdır kendi bütününüzle yaptıklarınızdan dolayıdır aşağıda e, bir insan gözleriyle de kötülük yaparsa bu ayetin dahil içindedir değil mi? diliyle de kötülük yaparsa mesela dilde yaparsa değil mi? Bu ayetin e, veya ayağıyla da bir harama dokunursa değil mi? Bu ayetin dahil içindedir. Allah bak bunun zikretmiş şunu katmış yüzün ispatıyla beraber. Tamam mı? Yani bu, bu bunda da böyle sosyal yaşantımızda da böyle. Şimdi bak şimdi. Buraya çok buraya tututtun mu? Bak o zaman ne diyoruz? Tevhid akidinin cüzlerinden bir cüz ama tutmuşlar alimler buna bütün İslam akidesinin ismine tevhid demişler neden? çünkü İslam akidesinin içinde bir sürü güzel yok mu? şimdi işte e, e, bir gün atıldı ya meselenin çözüldüğü yer bu İslam akidesinin içindeki bu güzelin en şereflisi hangisi? çünkü neden Allah Azze ve Celle ile alakalı o zaman İslam akidesindeki güzelinin en şereflisi hangisi? Allah Azze ve Celle ile alakalı olan mevzular durum böyle olunca durum böyle olunca tevhid akide düzeninin en şereflisi olduğu için tevhid o cüz kastedilmiş tevhid bizi yükledilmiş onunla bütün akide kastedilmiş tamam mı onunla bütün akide kastedilmiş o yüzden alimler o cümleyi tamamen bu cümleye özelleşsin zaten sen bu sesli şeyi alacaksın tamam mı ben sana atarım evde alırsın o şeyi tamam mı diyorlar ki bak inne tesmiyetel akideti bir tevhid akideyi, tes, e, akideyi tevhid ile isimlendirmek min babi tesmiyeti şey bi eşrafi eczaihi bir şeyi bir şeyi en şerefli cüzüyle isimlendirme babındandır bir şeyi en şerefli cüzüyle isimlendirme bağlamında düşün ki bir türlü bir şey var onun bir sürü cüzleri var ama bütün cüzleri de şeref şerefli bir cüz yani e, içinde şeref bulunan değer bulunan bir cüz bütün ama bir var ki o cüzlerden en değerlisi o işte bu bu bağlamda o yüzden en değerli cüz yükledilip o cüzü şöyle bütün kül kastediyor tamam mı? min babu tesmiyeti şey bi eşrafi eczaihi min babu tesmiyeti şey bi eşrafi eczaihi bir şeyi en şerefli cüzüyle isimlendirme babındandır o yüzden alimler tevhid çok önemli olduğu için İslam akidesinin en şerefli cüzü olduğu için bütün bu İslam akidesine tevhid ismini vermişler halbuki baktığı tevhid sadece Allah Allah'a kalsın ama buna rağmen bütün din olması gereken şeyin içinde tevhid ismini vermişler tamam tevhid ismini vermişler o zaman bak o zaman diyor ki akide mevzusu yönünden mevzu içerdiği mevzular yönünden tezgitten daha geneldir hem tezgidi içerir hem de onun dışındaki şeyleri içerir tamam mı? ama aksine de sadece Allah Azze ve Celle'yle anlatılmışlar ama buna rağmen bütün akibe tezgid içinlermişler tamam mı? tezgid zaten akiden en sevdiği şey üzülmüş şey. şimdi bak arasında ince bir fark daha var bir de usulü bir fark bunu da bir anlatacağım bunu da anlattıktan sonra bunu, e, diyeceğim ki kim e, tevhidisini vermiş alimlerden akideye tevhidisini vermiş tamam onları da anlattıktan sonra ders edeceğim inşallah zaten e, o zamana kadar 10 dakikadan çıkar bir saat olmuş. anlaşılmıyor şimdi şöyle yapalım bak şimdi delaletul tadammun delaletul mutabaka ve delaletul iltizam diye üç kavram tamam mı ve bu üç kavram da e, İslam'da mukarrar kılınmış ve Kur'an sünnetten almış üç kavram bu usulü üç kavram usulü üç usul vardır tamam mı şimdi bunlardan bir tanesi bizi şu an ilgilendirmiyor bizi ilgilendiren bu saydığım üç taneden delalet-i mutabaka ve delalet-i tadammin diye bir kavram vardır alimler bunu Kur'an içinden almış işte İbrahim Aleyhisselam'ın bazı kavillerinden almış Nebi Sıfır'ın bazı sözlerinden almış vesaire önemli şimdi nedir delalet-i mutabaka ve nedir delalet-i itizam tamam mı? delalet-i mutabaka ve delalet-i itizam nedir? özellikle bunlar için sıfatta çok bir şey yarayan kavramlardır şimdi delalet-i mutabaka ne demek? delalet-i itizam demek? şimdi bazı kavramlar bazı lafızlar vardır tamam mı e, mutabakat babındandır bazı lafızlar vardır e, iltizam babındandır şimdi önce bunların içeriğini anlatayım ondan sonra bu iki ıslahı kullanarak akide ile tevhid kelimeleri arasında tevhid kavramları arasında başka ne fark var onları anlayalım bak şimdi delaletin mutabaka ne demek lafın delaletin mutabaka tabi ben biraz avam diliyle anlatıyorum tamam mı bunlar ilmi ıslahlarla anlatmıyorum şimdi bunların lügat ıslah manalarına girmiyorum mevzunun dışında ekstra tabi yok onlar ayrı tabi uçmuşum şimdi delaletin mutabaka ne demek lafın bütün lafın içerdiği bütün manalarına delalet etmesine delaletin mutabakandır lafın bütün manasına delalet etmesine delaletin mutabakandır mesela ne gibi bak şimdi şimdi mesela bir lafı söyleyeceğiz o lafız içinde bir sürü cüzler var ama o lafız tek başına bütün cüzleri içeriyor buna delaletin mutabakadır tamam mı? Ne demek bu? Mesela şimdi et kelimesini düşün. Ev nelerden oluşur? Mesela işte ee, kapıdan, pencereden, mi? müstakilse işte çatıdan, değil mi? İşte temelden, ve vesaire bir şey cüzleri var Odalar, odalardan, odalar arasındaki duvarlardan ha? tuvalet, banyo vesaire şimdi bir sürü cüzleri var şimdi el kelimesi dediğin zaman bütün bunların bunları içeriyor mu? Yani sen evi tarif edip desen ki mesela hiç el kelimesini zikretmeden desen ki bir şey var işte banyodan şuradan buradan bütün düzeni saydın bu mana ifade edersin değil mi? Ama sadece ev desen bütün bu manaları içerir mi? Bütün bu manaları içerir tamam mı? O zaman el kelimesinin bütün manalarını içermesine delaletin mutabakadır delaletin mutabakadır tamam mı? bunu anladık o zaman delaletin mutabaka nedir? neymiş? lafzın bütün manalarına ya e, tabi ıslahda bunu kullanmış alimler mantık silahlarında, ilmi silahlarda alimlerin bunu kullanmış ilmi terimleri vesaire diğerleri içeri şey kullanmışlar işte ee, delaletin lafzı e, ala kamili mana diye silahlandırmışlar önemli şimdi oralara gidiyoruz ama bunun amnicesi amnicesi demeyeyim yani avam diliyle daha böyle kolaylaştırmış diliyle bir lafzın Lafın kendi içindeki bütün manalarına delalet etmiş tamam ev diyorsun ev, ev dediğin zaman işte bu benim kaydımın yüzleri var ya oda vesaire duvar temeli vesaire camlar hepsi bunun içine giriyor işte buna delaletin mutabıkı tamamıyla mutabık hani diyoruz ya mutabık olduk mu evet mutabık olduk yani yüzde yüz bir şey de aslında bizi biraz tanıyoruz mutabık olmak yani bir şeyi yüzde yüz halletmek işte evde, evde dediğin zaman içindeki bütün cüzler yüzde yüz kendisine dahil olur buna delaletin mutabıkı bir de delaletle iltizam var tamam mı? delalet iltizamın bizim konumuzla alakalıdır işin sıfatlarını alacağız havadil müslahı okuyoruz havadil müslahı o işlemci havadil müslahı yarı yardımda o işlemci olmadı çünkü hepsi Kur'an sünneti almışlar hepsine hem de hepsine abartmıyorum bak mübalağa söylemiyorum hepsine yüzlerce naklar delalet iltizamın mutabaka ve iltizamın yüzlerce naklar hatta mübalağa etmenin binlerce naklar binlerce nasıl olsun her birine biner tane nasıl olsun arasın Kur'an'da o kadar çok bu laflara dolayı olan şey Hı? en basından Allah dediğin zaman Allah'ın isimleri bunun içine dahil mi? Eli bunun içine dahil mi bu lafsa? Allah'ın gözü dahil mi bu lafsa? Dahil sonra velayete mutabak edilmiş bunu zaten e, yani Allah'ın mükellef kıldığı işte buluğa ermemiş çocuklar veya mecnunlardan başka zaten bunun işareti bu zaten icma edilmiş velayete mutabaka bu demek lafın bütün manalarını içermiş yine delalet-i iltizam var bu delile delalet-i iltizamı akıllı olan bir insan muhalef edilmiş delalet-i iltizam da ne? bir şeyin bir şeyini gerektirmesi bir şeyin bir şeyi gerektirmesi mesela e, ne gibi diyorsun ki mesela nasıl örnek verebiliriz mesela e, diyelim ki öğle ezanı vaktindeyiz ezan sesini duyuyoruz camiden minaresinden geliyor bu neyi gerektirir o anda orada birisinin canlı olduğunu gerektirir hiç görmesen de veya canlı birisinin o ezanı okuduğunu yani belki ölmüş banttan mesela ayrı şimdi bizim tabii ki ama aslı konuşuyoruz minareden sesi duymanın orada canlı birisinin olduğunu gerektirir velayetin iltizam da bu tamam mı? mesela bu Kur'an'da mevcuttur mesela e, ne demek size İbrahim Aleyhisselam babasını niçin duyan ve işleyen birisini ibadet ediyorsun yani ne demek demek ki olan duyan ve işlem olması lazımmış İbrahim Aleyhisselam'ın nasibesinde hakkını velaleti iltizam denir yani lazım gelmesi bir şey varsa bu da olmaz zorunda velaleti iltizam denir tamam mı? Bela, e, belaletul lafzi ala lazım mana gibi lafzi e, tabirler kullanılmış ama bu da Kur'an'dan almış mesela şey. şimdi bu iki lafı anladık değil mi? belaletul mutabakına demek belaletul iltizam demek şimdi diyor ki şimdi dikkat et burada bak dikkat et burada akide ve tevhid arasındaki fark delaletin iltizam ve delaletin mutabakayla birleştirildiği zaman şöyle bir tabir yapabilirsin diyorsun ki bak şimdi akidenin içinde ne var Allah'a inanmak meleklere inanmak, peygambere inanmak, resullere inanmak, değil mi? Ahiretine inanmak, kabir azabına inanmak vesaire bir sürü. Şimdi bunların içinde Allah'a inanmak var mı? Var yani tevhid. Tevhid de bu akidenin içinde. O zaman diyorum ki akide tevhidi ne olarak kapsar? Delaletin mutabaka olarak kapsar çünkü akideli dediğin zaman içinde ne? içerdiği bütün bilgiler dahildir o zaman akidenin tevhidi kapsaması delaletin mutabaka olarak bak şimdi akidenin tevhidle bağlantısı delaletin mutabaka olarak bağlantısıdır delaletin mutabaka nedir? bir lafı söyleyip içine bütün laf, e, manalarının otomatik olarak bütün izlerin otomatik olarak girmesi tamam mı? peki tevhidin akideyle alakası bu delaletlerden hangisidir? delalet iltizam yani sen Allah'a inanıyorsan meleklerine de kitaplarına da resimlerine de yani değil mi? İnanman lazımdır sana aksi halde Allah'a inanmış olmazsın lazımdır Allah'a yani zat olarak belki inandın sana ama Allah'ın kabul ettiği şekilde inanmış olmazsın İşte bu da delalet iltizam bak şimdi ne diyor İbrahim Aleyhisselam şimdi zemine fırtınası geçmiş Şöyle gelin ki anlatırsın diyor diyor ki Allah görmez işitmez duymaz tamam mı bu ilahta bu olmaz diyorlar e şimdi diyor ki bu peygamberlerin asiyeti senin asile gibi diyorlar evet e, bu batıl İbrahim Aleyhisselam ne diyor ey baba niçin sen görmeyen duymayan birisine ibadet ediyorsun demek ki ilah olan gören yani ilah olan birisi gören ve işten olmak zorundaymış İbrahim Aleyhisselam'ın dünyasında tamam mı? He. İşte buna delalete iltizam diyoruz. Yani bir şey buysa bir bu olmak zorunda. Ha. İşte akidenin tevhidle bağlantısı Akidenin tevhidle bağlantısı delaletin mutabaka Tevhidin akideyle bağlantısı Tersten bakıldığı zaman delaletin iltizam Yani ne? Sen Allah'ı tevhid ediyorsan meleklerine de inanmak zorundasın Bu sana lazımdır İltizam olarak lazımdır Meleklerine de inanmak zorundasın, kitaplarına da inanmak zorundasın Aksi halde Allah'a hakkıyla gerçek manada inanmamış olursun Çünkü Allah'ı yalanlamış olursun Anladın mı? Tamam mı? Allah'a iman, Allah'a tevhidin batıl olur o zaman diyoruz ki farklardan bir tanesini saydık işte akidenin söylediklerinin iyi olması vesaire ama e, farklardan diğeri daha başka bir bakış açısıyla ortaya delalet-i mutabaka delalet-i iltizam diye kavramlar var bu kavramlar daha çok mantıklı kavramlardır ama hani mantıklı kavramların hepsini zaten atılmamışlar içine şey düşünme atmamışlar tamam mı çünkü mantıklı insanlar değiliz yani ehl sünnet e, hiçbir zaman aklını çöpe atmamıştır sadece ne yapmamıştır aklı nasıl önüne geçirmemiştir ve akıldaki şer'i Allah'ın kabul ettiği akıl, akıllı mevzuları Kur'an ve sünnetten içinlerde kalmışlardır ha bu delalet mutabaka iltizam da bu bakar bir delalet-i kadam bunu var o da ayrı bir bak şimdi oraya girmeye gerek tamam durum böyle olunca o zaman diyoruz ki akideyi tevhid, akideyi tevhid altına alma babından mutabaka olayı vardır tevhidi, tevhidin akideden tevhidden akide dönüşte iltizam olayı vardır tamam mı? şimdi burayı da anladıktan sonra yani Allah'a imanın gereği meleklerine de imandır lazımın meleklerine imandır, imandır kitaplarına imandır şimdi peki hangi alimler bizim geçmişte hangi alimlerimiz hangi selef alimlerimiz bu akideye tevhid için gelmişler ve bu dil olan bu tevhidle bütün akideyi kastetmişler mesela bunların en başlarında gelen e, işte İmam Bukhari Muhammed bin İsmail Al-Bukhari İmam Bukhari tamam imam Bukhari mesela ne yapmış İmam Bukhari sahih, sahihi var değil mi İmam Bukhari sahih dışında kitapları var Edeb-i Mufrat e, Tarif-i Kevir vesaire ama sahihinde ne yapmıştır hadisleri kitap kitap kitap almıştır ve kitabın içinde bak başlıkları almıştır mesela demiştir ki e, Kitab-ı Vahiy, Vahiy kitabı Kitab-ı Elim, Elim kitabı Kitab-ı Tahara, Taharet kitabı Kitab-ı Salat, e, Namaz kitabı oruç kitabı, haç kitabı, zekat kitabı, cihat kitabı anlatabiliyor muyum? vesaire böyle böyle böyle kitaplara dönmüştü bu kitaplardan bir tanesinin ne içerdi? tevhid kitabı peki tevhid kitabının içindeki hadislere baktığın zaman sadece Allah Azze ve Celle'yle mi alakalı yoksa diğer inanılması gereken şeylerle de alakalı mı? diğer inanılması gereken şeyler de var içinde ama bütün bunların içinde ne vermiş? tevhid içinden bak bu mesele alimlerimizin bunu ee, kullanmışlar İmam Bukhari kaçta yapardı? 256 tamam mı? İmam Bukhari Rahimullah 256 yine e, Ebul, ah, e, Abbas Ahmet bin Umar bin Süreycül Bagdadi Selef alimlerimizden 306'da vefat ediyor e, o da e, işte akideyle alakalı bir kitap yazıyor bak akideyle alakalı içinde akideyi mevzular bir, bir sürü akideyi mevzular var tamam mı bunların ortasına şu ismi yazıyor kitabın ismi kitabı tevhid ismi yazıyor kitabı tevhid ismi yine eee e, İshak İbni Kuzeyme İbni Kuzeyme marif, en marif alimlerimizden yani Şalguri'dir kendisi 311'e vefat ediyor kendisi Mesela ne yapıyor mesela akideyle alakalı bir sürü e, başlıklar atıyor hadisler falan altında zikrediyor e, e, ismini ne veriyor mesela Kitab-ı Tevhid ve İslat-ı Sifat-ı Rabbi Azze ve Celle Kitab-ı Tevhid için veriyor bak akideyi topladığı hadisler bizim yani o hadislerin toplandığı o kitaba ne isim veriyor? Kitab-ı Tevhid tevhid üretilen bir akideyle görüyor musun? yine ondan sonra ilminden de ishakiminden de en meşhur alimlerimizden 295'te vefat ediyor ona ne yapıyor? Ee, yine başlıkları veriyor hadisler vesaire akideyle alakalı bir sürü hadisler veriyor kitabın ismini veriyor kitab-ı tevhid ve marifet esma illahi azze ve cel ve sıfatıhu alel ittifakı ve tesemmi yine kitab-ı tevhid ismini veriyor mesela belki şu hadis ilminin tevhidinde geçer mesela dersin şu hadis e, işte İbn-i Kureyne'nin tezgibindedir mesela halbuki sadece Allah Azze ve Celle'nin zatı değil bu sürü akidenin özleri içinde içeren şeylerden bir tanesidir tamam mı? yine sonradan müteahhit selef halinden ta sonradan gelenler mesela Muhammed bin Abdülhar ne yapıyor mesela? E, kitabı tevhid adında kitap yazıyor bir sürü alakalı hadisler içinde mevcut tamam mı? E, şimdi burada inşallah duruyoruz önümüzdeki e, hafta derste inşallah ne yapacağız daha bu akideye yani inanması gereken şeylere akide ismi verdiler başka tevhid ismi verdiler ve başka ne isim verdiler onları da sayacağız ve neden o isimleri verdiler onları da sayacağız tamam mı? Hadi Allah'u alem sallallahu aleyhi ve sellem